Sura 33. Al-Ahzab Saveznici Medina 73 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog. Ja, ejuhan nabiju, tu Allaha, wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Inna Allaha kana aliman hakima. O vjerovjesniče, Allaha se boj, a nevjernike i licemjere ne slušaj. Allah u istinu sve zna i mudar je. Wattabi' ma juha ilajka min rabbik. Inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. I slijedi ono što ti gospodar tvoj objavljuje. Allah dobro zna ono što vi radite. Wa tawakkal 'ala Allah. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا I u Allaha se pouzdaj. Allah je zaštitnik dovoljan. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم ۖ وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل الله ني jednom człowieku dwa serca u njedrima njegovim nije dao, ani žene vaše, od kojih se ziharom rastavljate, materama vašim nije učinio, niti je posinke vaše sinovima vašim učinio. To su samo vaše riječi iz usta vaših, a Allah istinu govori i na pravi put izvodi. Udu'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ۖ وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما Zovite ih po očevima njihovim, to je kod Allaha ispravnije. A ako ne znate imena očeva njihovih, pa braća su vaša po vjeri i štićenici su vaši. Nije grijeh ako u tome pogriješite. Grijeh je ako to namjerno učinite, a Allah prašta i samilostan je. An-nabiju aula bil mu'minina min anfusihim, wa azwađuhu um امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا Kana zalika fil kitabi mastura. Vjerovjesnik treba biti preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su kao majke njihove. A srodnici po Allahovoj knjizi preči su jedni drugima od ostalih vjernika i muhađira. Prijateljima svojim možete oporukom nešto ostaviti to u knjizi piše.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 ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما da bi on mogao pozvati na odgovornost vjerovjesnike za ono što su govorili, a nevjernicima je on pripremio bolnu patnju. Ja, ejuha allazina amanu zkuru ni'mata Allahi alaikum iz jaatkum džunudum, fa arsalna alaihim rihan wa džunudan lam tarauha. وكان الله بما تعملون بصيراً O vjernici, sjetite se Allahove milosti prema vama kada su do vas vojske došle, pa smo mi protiv njih vjetar poslali, a i vojske koje vi niste vidjeli, a Allah dobro vidi šta vi radite. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا Kad su vam došle i od ozgo, i od ozdo, a duša došla do grkljana, i kad ste o Allahu svašta pomišljali. Hunalika btulijal mu'minuna wa zulzilu zilzalan Tada su vjernici bili u iskušenje stavljeni, i ne mogu biti gore uznemireni. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا Kad su licemjeri i oni bolesna srca govorili, Allah i poslanik njegov su nas samo obmanjivali kad su nam obećavali. واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا Kad su neki među njima rekli, o stanovnici Jesriba, ovdje vam nema stanka, zato se vratite. a drugi među njima su tražili dopuštenje od vjerovjesnika i govorili, kuće su naše nezaštićene, a nisu bile nezaštićene, već su se oni htjeli izvući. ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا A da su im sa raznih strana prodrli i da su potom od njih zatražili da opet postanu mnogobošci, oni bi to, ne dvoumeći se oko toga, brzo učinili. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا A bili su se još prije Allahu obavezali da neće uzmicati, a za Allahu datu obavezu će se odgovarati. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا Reci, ako bježite od smrti ili pogibije, bježanje vam neće pomoći. Opet ćete samo kratko uživati. Kul man za allazi ja'simukum min Allahi in arada bikum su'an au arada bikum rahmah. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Reci, Ko će vas od Allaha zaštititi ako On hoće da vas zlo snađe? Ili ko vam može nauditi ako On želi da vam milost ukaže? Osim Allaha, oni neće naći sebi ni zaštitnika, ni pomagača. Kad ja'lamu Allahu al minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tun al-ba'sa illa qalila. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli. Ašihatan alaikum, فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد اشحه على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا نجلتي دمم da pomognu, a kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu i koji često Allaha spominje. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما A kad su vjernici saveznike ugledali, rekli su, ovo je ono što su nam Allah i poslanik njegov obećali. I Allah i poslanik njegov su istinu govorili. I to im je samo učvrstilo vjerovanje i predanost. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu. Ima ih koji su poginuli i ima ih koji to očekuju. Nisu ništa izmijenili. Lijajzi Allahu sadikina bi sidqihim wa ju'azibel munafikina in ša'a au jatuba alaihim. إن الله كان غفورا رحيما Da Allah nagradi iskrene za njihovu iskrenost, a da, ako hoće, stavi na muke lice mjere ili da im oprosti. Allah zaista prašta i samilostan je. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا Allah je nevjernike pune srđbe odbio. Nisu nimalo uspjeli. I vjernike je Allah borbe poštedio. Allah je u istinu moćan i silan. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا أسلت بنيك knjige koji su ih pomagali iz utvrda njihovih je izveo i strah u srca njihova ulio, pa ste jedne pobili, a druge kao sužnje uzeli. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا I dao vam je da naslijedite zemlje njihove i domove njihove i bogatstva njihova i zemlju kojom prije niste hodali. Allah sve može. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا O vjerovjesniče, Reci ženama svojim. Ako želite život na ovome svijetu i njegov sjaj, onda se odlučite. da ću vam pristojnu otpremu i lijepo ću vas otpustiti. Wa in turidna wa wa الدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما A ako želite Allaha i poslanika njegova i ona i svijet, pa Allah je doista onima među vama koji čine dobra djela pripremio nagradu veliku. Ja nisa nabiji man jati minkun بفاحشة مبينة judaaf لها azabu di'afajin. وكان ذلك على الله يسيرا O žene vjerovjesnikove, ako bi koja od vas očit grijeh učinila, kazna bi joj udvostručena bila, a to je Allahu lahko. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا A onoj koja se bude Allahu i poslaniku njegovu pokoravala i dobra djela činila, da ćemo nagradu dvostruku i pripremit ćemo joj opskrbu plemenitu. Ja nisa an nabi lastunaka ahadim minan nisa i اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا O žene vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene. Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe ona i čije je srce bolesno i neusiljeno govorite. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte i molitvu obavljajte i zekat dajte i Allaha i poslanika njegova slušajte. Allah želi da od vas, o porodico poslanikova, grijehe odstrani i da vas potpuno očisti. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة Inna Allaha kana latifan khabira. I pamtite Allahove ajete i mudrost koja se kazuje u domovima vašim. Allah je u istinu dobar i sve zna. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين الصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما muslimanima i muslimankama i vjernicima i vjernicama i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama i strpljivim muškarcima istrpljivim ženama, i poniznim muškarcima, i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat, i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste, i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu, i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha. Allah je doista za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Kada Allah i poslanik njegov nešto odrede, onda ni vjernik, ni vjernica nemaju pravo po svome nahođenju postupiti, ako Allaha i njegova poslanika ne posluša. taj je sigurno skrenuo s pravoga puta. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِ تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا A kad ti reče onome kome Allah milost darovao, o kome si i ti dobro učinio, zadrži ženu svoju i boj se Allaha, u sebi si skrivao ono što će Allah objelodaniti i ljudi si se bojao, a preče je da se Allaha bojiš. I pošto je Zeid s njom živio, i od nje se razveo. Mi smo je za tebe udali, kako se vjernici ne bi ustručavali više da se žene ženama posinaka svojih, kad se oni od njih razvedu, kako Allah odredi onako treba biti. Ma kana ala nabiji min harajin fima farada Allahu lah. سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِ وكان امر الله قدرا مقدورا Vjerovjesniku nije teško da čini ono što mu Allah odredi, jer takav je bio Allahov propis i za one koji su prije bili i nestali. A Allahova zapovjed je odredba konačna. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا Za one koji su Allahove poslanice dostavljali i od njega strahovali i koji se nikoga osim Allaha nisu bojali. A dovoljno je to što će se pred Allahom račun polagati. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما Muhammed nije roditelj ni jednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik, a Allah sve dobro zna. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, وسبحوه بكره واصيلا i ujutro i na večer ga veličajte. Huvallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا On vas blagosilja a i meleki njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo. On je prema vjernicima samilostan. تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما A na dan kad oni pred njega stanu, on će ih pozdravljati sa mir vama. I on im je pripremio nagradu plemenitu. Ja, ajuhan nabiju, inna arsalnaka šahidan wa mubashiran wa nadhira. O vjerovjesniče, mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje. Wada'ijan ila Da po njegovom naređenju pozivaš kallahu. i kao svjetiljku koja sija. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا i obraduj vjernike da će Allah na njih veliku milost prosuti. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا A ne slušaj nevjernike i licemjere i na uvrede njihove pažnju ne obraćaj i u Allaha se pouzdaj. Allah je dovoljan kao zaštitnik. Ja allazina amanu idha nakah أَنكَحْتُمُ المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمت فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا O vjernici, kad se vjernicama oženite, a onda ih prije stupanja u bračni odnos pustite, one nisu dužne čekati određeno vrijeme koje ćete vi brojati, već ih darujte i lijepo ih otpremite.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 se s tobom iselile i samo tebi a ne ostalim vjernicima. Ženu vjernicu koja sebe pokloni vjerovjesniku, ako se vjerovjesnik hoće njome oženiti, da ti ne bi bilo teško. Mi znamo šta smo propisali vjernicima kada je riječ o ženama njihovim i o onima koje su u vlasništvu njihovu. A Allah prašta i samilostan je. Turđi man taša'u min hunna wa tu'wi ilajka man taša'u ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم ۖ وكان الله عليما حليما Možeš zanemariti one među njima koje hoćeš i možeš pozvati sebi onu koju hoćeš, a možeš zatražiti onu koju si udaljio. Nijedno od toga nije tvoj grijeh. Najlakše će tako one radosne biti i neće se žalostiti i tako će sve onim što im ti daješ zadovoljne biti. A Allah zna šta je u srcima vašim. Allah zna sve i blag je. La lakan ba'du بدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً Od sada ti nisu dopuštene druge žene, ni da umjesto njih neku drugu uzmeš, makar te i zadivila ljepota njihova, osim onih koje postanu robinje tvoje.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 Tek kad budete pozvani, onda uđite i pošto jedete, raziđite se ne upuštajući se jedni sa drugima u razgovor. To smeta vjerovjesniku, a on se stidi da vam to rekne. A Allah se ne stidi istine. A ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čistije i za vaša i za njihova srca. Vama nije dopušteno da Allahova poslanika uznemirujete niti da se ženama njegovim poslije smrti njegove ikada oženite. To bi u istinu kod Allaha bio veliki grijeh. In tubdu šaj'an au tuhfuhu fa inna kana bi kulli alima. Iznosili vi o tome šta u javnosti ili to u sebi krili? Pa, Allah sve zna. La junaha alejhinna fi abaihinna على أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا Njima nije grijeh da budu otkrivene pred očevima svojim i sinovima svojim i braćom svojom i sinovima braće svoje i sinovima sestara svojih i ženama vjernicama i pred onima koje su u vlasništvu njihovu. I Allaha se bojte jer Allahu doista nije skriveno ništa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiju يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah i meleki njegovi blagosilju vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav. Inna ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا One koji Allaha i poslanika njegova budu vrijeđali, Allah će i na ovome i na onome svijetu prokleti i sramnu im patnju pripremiti. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما O vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje nizase. se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti, a Allah prašta i samilostan je. La illam yantahi almunafiqun wallazina fi qulubihim maradun والمرجفون fil madinati لنغرينك bihim thumma la يجاورونك fiha illa Ako se lice mjeri i oni čija su srca bolesni, i oni koji po Medini šire laži, ne okane toga, mi ćemo ti vlast nad njima prepustiti, i oni će samo kratko vrijeme kao susjedi tvoji u njoj ostati. Mal'unina ajna ma thukifu, uhidhu wa kutilu Prokleti neka su. Gdje god da se nađu, neka budu uhvaćeni i ubijeni. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا Prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za one koji su bili i nestali. A ti nećeš u Allahovu zakonu izmjene naći. Jas anukan nasu ani sa'ati kul innama ilmuha inda Allah. وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا Ljudi te pitaju o smaku svijeta. Reci, to jedino Allah zna, a ti ne znaš. Možda je smak svijeta blizu. Inna Allaha la'ana al wa a'adda lahum sa'ira. Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio. Halidina fiha abada La yajiduna valijan wala nasira U njemu će vječno i zauvijek boraviti. Ni zaštitnika, ni pomagača, neće naći. Jaume tuqallabu vujuhuhum finnari jakuluna ja lejtana ata'na Allahe wa ata'na Rasula. Na dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govorit će kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo poslanika slušali. وقالوا ربنا إنا وأطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا I govorit će, gospodaru naš. Mi smo prvake naše i starješine naše slušali, pa su nas oni s pravoga puta odveli. Rabbana atihim di'fajni minal azabi wal anhum la'nan kabira. Gospodaru naš, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها O vjernici, ne budite kao oni koji su Musa uznemiravali, pa ga je Allah oslobodio onoga što su govorili, i on kod Allaha ugled uživa. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i poslaniku njegovu bude pokoravao, postići će ono što bude želio. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Mi smo nebesima, zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek, a on je, zaista, prema sebi nepravedan i lahkomislen. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما Da bi Allah licemjere i licemjerke i mnogobošce i mnogoboškinje kaznio, a vjernicima i vjernicama oprostio, a Allah prašta i samilostan je.